Kiom da amicetsoi povas havi homo? Neniu povas esti felicia sen bonai rilatoi. Cai amicetsoi nepre appartenas al tio. Ili contribuas al nia sano. Set kio entute estas amicetso? Cai ciu amicoi en la vera vivo estas pli valorai ol en la interreto? Pritio la faculoi havas diversain opinioin. Ciu besonas ilin. Al celciu suficias malvasta amico au vera amicino, aliai volas prefere havi laueble multain amicoin. Ni homoi estas sociai estuloi, cae besonas amicetsoin por nia bonfarto. farto diras esploristino pri emozio e ce la alterneio de Darmstadt. Cai tio lausci validas por ciui homoi en la mondo, cai por ciui agio gruppoi de infano gis alt agiulo, si accentas o case de la internazia tago de amicetso e la trideca de Julio. Basa apogilo de amicetso estas fido cae fidindezzo, si racontas. En mondo ciam shangi gianta, cun necertezoi cae defioi. Amico, amicino, povas esti secura cura al cureio, ancro, cae poluso de tranquillezzo. Amico povas onin emozie subteni, cae anca foie presentis pegulon, esh se tio doloras. Sincerezzo en la protectita cadro de amicetzo povas helpi cresci cae lerni el eraroi, priscribas la esploristino. La homo ne povas esti felicia, se li ne havas bonain, fido plenain, cae chargeblain rilatoin, clarigas sociologo pri amicetsoi de la Universitatu de Göttingen. Nur mal ofte, lauli, estas homoi, qui successas arrangi sian vivon prescau sen contactoi. Verai amicetsoi en la reale vivo normal case comencigis sen retai contactoi. Ili ec estis en la infan varteio, en la lerneio, dum clarigiado, au en la profesio, ca ili crescadis tra la tempo clarigas sciencistino pri comunic portiloi del Universitato de Paderborn. La sociae comunic platformoi disponigas multain offertoin por conatigi cun homoi. Ciu el tio ec estas verai amicetsoi, tio tamen estas alia demando. Se oni subtenas tiuin in nur margene, tiam oni ne tiom profitos homoi kiwi conatigis helpe de la reto, cae kiwi pli poste rencontigis, cio ne malofte ocasas, tiui ofte devas de nove conatigi. Cae celc foie tio tiam funccias, che per reta amicetso transformigas al reala exterreta reta amicetso, rapportas la esploristino. Sub certae circonstanzoi oni povas atingi per interchangio sur pure reta baso ec profundan amicetsan nivelon. Se oni investas multe da tempo, da constantezzo cae da fido, tiam ancau tra la reto povas ec esti verae amicetsoi, ec se ili eble havas alian caracteron ol exter reta amicetso. Ium alie tion vidas la esploristino en Darmstadt. En la interreto temas cefe pri conatuloi, ol pri amicetsoi. Ni besonas bonain retoin en la interreto. La tie practicatae rilatoi tamen ne povas attingi la profundezon de realai amicetsoi. Conatuloi en la interreto plenumas aliaen funccioin ol amicoi. Bona amico au amicino estas pli grava por la interna equilibro ol cent bonae conatuloi en la interreto. Al amicetso appartenas lausci che ogni foie circa obracu unu la alian. La homo besonas corpan proximetson, jam beboi besonas tion, scias la esploristino. Tion ne povas oferti la interreto caien interessajo. La corpo el ce reala interago oxitocinon ca endorfinoin, ciui havas serenigan efficon. Tio en la interreto ne ocasas, je tiu dimensio. Iu plita amicoe, ciudes pli bone? Ce studanto el Bielefeld estas dec plus ducent dudec mi havas dec malvastain amicoin. Por cio mi definas la nozion suffice stricte. Tio estas homoi, ciui vere signifas multe al mi, cun ciui mi arrangas unu al unu rencontigioin, cae interchangas opinioin. Sur Instagram, cae aliae platformoi, la dudec tria rulo havas pli ol ducent dudec contactoin tio estas amicoi, lau pli vasta senso, au pli bone dirite, bonae conatuloi, cun ciui mi estas sur la sama ondo longo, au ciuin mi conas ancora el mia lernea tempo. El ciui tamen, proximume la duono, ne estas tiom gravae.